Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam Svi moji sljedbenici će ući u džennet Osim onih koji to ne htjednu Neko reče Ako to neće Allahu poslaniće Komi se bude pokoravao Taj će ući u džennet Ako mi se suprostavi taj neće ući.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 I od toga islamski učenjaci zaključuju da ono što je uzrok farzu postaje sam farz navedimo zato primjere postaje nam farz tražiti vodu u trenutku kada ne imamo vode a moramo uzeti abdest da bismo abdest uzeli moramo imati vode dakle sam abdest za namaz je farz da bi došli do toga farza, do abdesta i do namaza, postaje nam farz isto tako tražiti vodu. Pa traženje vode postaje farz. U ovim slučajima među muslimanima mora da bude onih koji znaju tumačiti Kur'an, koji znaju arapski jezik, da bi muslimanima tumačili. I ako ne bude među muslimanima takvi, onda će svi muslimani biti griješni. A ako se nađe takvi, koji znaju arapski jezik, koji znaju tumačenje Kur'ana i tumače ljudima, dužnost im je to da dalje prenesu. A onda dužnost pada na ljude da rade po tome. Dakle, ono što je put do farza postaje sam farz. Traženje, na primjer, vode, da bi se abdest uzeo, postaje to traženje vode isto tako farzom. Kur'anen Arabijen objavili smo ga kao Kur'an na čistom arapskom jeziku وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ i u njemu navodimo mnoge opomene لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ da bi oni se čuvali grijeha da bi bili bogobojazni اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا i da, i, i da bi im to pobudilo njihovu poslušnost ova kazivanja o kojima Kur'an govori o kojima Allah Đelešanuhu nam podrobno kazuje sve nam je to opomena sve nam je to uputa o onome što mi sada doživljavamo kako treba da postupamo فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ i je uzvišen Allah pravi vladar onaj koji je jedini prava jedina velika istina koji je od uvijek i za uvijek i od koga svaka istina i dobro potiče ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه i ovo su riječi upućene Muhammedu alaihi salatu wasalam nemoj žuriti učeći Kur'an prije nego što ti bude objavljen jer Kur'an dolazi kao lijek muminskim dušama posebno u teškom periodu kao uputa muminima kako treba da rade i Muhammed alaihi salatu wasalam kada bi mu Kur'an bivao objavljen on nije mogao sačekat dok mu objava se završi tih ajeta već bi, od, već bi odma za melekom Džibrilom alaihi salam ponavljao pa mu Allah Đelešanu kaže ne boj se to ti nećeš zaboraviti ne boj se nemoj žuriti sa učenjem Kur'ana prije nego što bude objavljen nažalost danas gledajući u poređenju sa ovim vremenom ljudi su napustili Kur'an i Kur'an se ne uči uopšte ili se vrlo malo uči i zato su velike nesreće među ljudima kao što će nam doći u kasnim ajetima وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا i reci Bože, gospodaru moj, zidni ilma, povećaj mi moje znanje. I dužnost je svakog muslimana i muslimanke da traži znanje. Posebno ovo znanje za koje će biti pitan. Svaki će čovjek stati pred Allaha Đelešanuhu i Allah Đelešanuhu će direktno s njim pi govoriti bez ikakvog prevodioca i od pitanja koja će ga Allah Đelešanu upitati jeste da li je znao i je li po tome radio da li je znao i je li po tome radio a to je znanje prije svega vjere upoznati Allaha Đelešanuhu din Islam Kur'an što više iz hadisa upoznati kako klanjati, kako postiti, kako zekija davati kako raditi po islamu i o tome će čovjek biti pitan ovdje je naredba Muhammedu alejsatu a.s. da u svojoj dovi uči vakul i reci ovu dovu prouči o Muhammedu alejsatu a.s. Rabbi zidni ilma gospodaru moj povećaj mi znanje zidni meni povećaj znanje koje mi koristi od toga je jedan od poznatih ashaba Abdullah ibn Abbas dovu činio i to dovu u trenutku kada pije Mubarek vodu zemzem. Tada je Dova Kabul. Jedno od mjesta i vremena kada je Dova Kabul. Kada se pije Mubarek voda zemzem. Koja izvire blizu Kabe. Učuje sljedeću dobu ovaj poznati ashab. Kaže Allahumme inni es'eluke Bože ja te molim da mi podariš ilmen nafija korisno znanje wa rizqan wasi'a i odskrbu, veliku nafaku, bogatstvo, da ne budem zavisan od ljudi. Wa afijete min kulli bela i da me sačuvaš od svakog belaja, svake nesreće i nedaće, wa šifaem min kulli da i da mi dadneš lijek od svake bolesti. Tu je dovu on učio. Muhammed alaihi sallatu wassalam kaže u hadisima čineći dovu Allahu Đelešanu Allahumme inni e'udu bike min ilmi la jenfa Bože, od tebe tražim kod tebe tražim utočišta i od tebe tražim zaštitu od znanja koje ne koristi koliko ima znanja koje su ljudi učili gdje su godine svoje, svoga života potrošili a od tog znanja nema nikakve koristi ni njemu, ni drugima ni ovog ne budućeg svijeta min ilmi la yanfa da me sačuva znanja od koga koristi ne ima wa min qalbi la yakhsha i od srca koje nije bogobojazno wa min nafsi la tashba i da me sačuvaš duše koja je nezasita koja šta god joj dadneš nije zahvalna wa min du'a la yusma i od dove koja nije kod tebe primljena I zato dužnost je svakom muslimanu da traži znanje i ne bi smio proći dan jedan u našem životu, a da nešto novo ne naučimo iz dini islama. I musliman uvijek treba da ide unaprijed, a nikako da ostaje na onome starom što je naučio i da se zadovolji time. Ko se zadovolji onim što je naučio, znači neće nikad saznati sve što, što bi trebao da zna. Dalje nam Allah Đelešanu opisuje pri završetku sure i taha događaj koji se spominje u istoriji događaj koji je naveden u Tevratu i Inđilu događaj među istorijskim zbivanjima koja su utic, ko, koji je uticao na dalji tog zbivanja a to je stvaranje Adema alaihi salama neprijateljstvo šeitanovo prema tome Allahovom prvome čovjeku koga je on stvorio i borba, početak borbe između čovjeka i šeitana. Kazivanje o tome Allah Đelešanu počinje uzvišenim riječima وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ Ademu smo na početku naredili od njega zavjet uzeli od Adama alaihi salama a koji je to zavjet i koji je to emanet وَلَقَدْ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ Mi smo povjerili emanet nebesima i zemlji i brdima, planinama fa ebejne en jahmilneha pa su odbile da ponesu taj veliki emanet wa ešfakne minha i pobojali se da ga prihvate wa hamelehel insan a ponio je taj emanet to povjerenje čovjek a to povjerenje je bilo da će ga Allah Đelešanu ustaviti na kušu da izdrži kroz sve ovaj kroz sva ova iskušenja i ako bude izdržao i ako bude ustrajan i na pravom putu čovjek bit će za to nagrađen a ako ne bude bit će kažnjen toga su se pobojala i nebesa i zemlja i planine samo je to čovjek prihvatio Fenesije pa je zaboravio ko je zaboravio to zaboravio je čovjek ولم نجد له عزما i nije bio odlučan nismo ga našli odlučnim taj čovjek taj prvi Allahov vjerovjesnik Adem a.s. šta je to Adem a.s. zaboravio kaže se da riječ insan riječ insan je uzeta iz arapske riječi nesije jensan što znači onaj koji puno zaboravlja pa je od toga dobivena riječ čovjek ili insan a neki drugi opet kažu riječ insan ili čovjek izvedena je iz riječi uns što znači onaj koji ne može živjeti sam traži društvo i zato se kaže da je čovjek društveno biće sam ne može da živi i kada hoće nekoga da kazne stavi ga u zatvoru u samnicu da tamo bude sam da ispašta tamo dakle taj čovjek Allah Đelešanu mu je povjerio emanu sad će nam Allah Đelešanu opisati o čemu se tu radi وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ i kada smo rekli melekima seđdu učinite Ademu a seđda znači staviti ono što je najčastnije u čovjekovom tijelu a to je čelo da ga stavi onda gdje je najniže a to je zemlja iz pokornosti Allahu Đalešanu Allah tako naređuje zašto Ademu a.s. da se učini seđda zbog toga što Allah Đalešanu tako naređuje i što Allah hoće da se tome njegovom dijelu sežda učini ljudima se sežda ne čini ali ovo je bila posebna situacija kad Allah Đelešanu naređi i to se mora izvršiti seždu učinite Ademu nakon što ga je Allah Đelešanu ustvorio i u njega dušu udahnu jer bez duše tijelo ne može da živi fe seđedu pa su seđdu učinili illa iblis osim iblisa eba on je to odbio da vidimo ko su meleki koji su seđu Adamu a.s. učinili koliki je njihov broj ko je to iblis i što je nazvan tim imenom iblisom šta je to šeitan u stvari gdje se on nalazi i koliki je on neprijatelj čovjeku meleki to su Allahova dželešanuhu stvorenja koja ih je on stvorio iz svjetlosti وَخُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ i stvoreni su meleki od nura, od svjetlosti. Kao što se kaže u hadisu koga prenosi Aisha radijallahu anha. Wa khuliqal jannu a džini oni su stvoreni min mariđi min nar od vatre koja ne prži. Kako? koja je to vatra Allah najbolje zna wa khuliqa adam a stvorjen je čovjek mimma vusife lekum od onoga što vam je opisano dakle meleki Allahova dželšanu stvorenja koja su svome gospodaru u potpunosti pokorna i Allah dželšanu nijukom slučaju nijukom trenutku nije zavisan od meleka Allah, meleki Allahu služe ali oni njemu nisu potrebni već je Allah Đelešanu iz svoje mudrosti njih stvorio kakva je mudrost ta on najbolje to zna i svako dobro je u melekima Iblis to je šeitan to je džin koji je bio nepokoran Allahu Đelešanu koji nije htio seđu da učini Adam a.s. kada je došla naredba i prozvan je Iblisom Iblis znači onaj koji je udaljen od Allahove Đelešanuhu milosti onaj ko je proklet zbog čega je proklet zbog toga što je bio nepokoran Allahu Đelešanuhu zbog toga što je imao u sebi svojstvo oholosti. Oholost to vodi u džehennem. I neće unići u džennet onaj koji ima i najmanje oholosti u svome srcu. A šta je oholost? To znači smatrati druge ljude manjom rasom, manjom klasom po, poniženim i ne prihvatati istinu to znači oholost i to nikako ne smije biti kod jednog momena fakulna ja adem pa smo rekli o ademe inna hada aduvu leke vali zeuđik ovo je tvoj neprijatelj i neprijatelj tvoje žene Havve radijallahu anha to je bila žena Adema alaihissalama prvog čovjeka koji su bili u džennetu fela juhri džennekuma minel dženneti pa nemojte da vas izvede iz dženneta taj šeitan nemojte da vas nazlo natjera naklona govori pa da izađete iz dženneta feteška pa onda da se mučite ako izađete iz dženneta inna leke ti imaš o Ademe a i tvoja porodica tvoja žena ella te džu'a fiha tebi pripada to da nikada nećeš u džennetu ogladniti wala ta'ra i neće ti se desiti da ćeš biti bez, bez odjeće wa enneke la tadma'u fiha i ti nećeš nikada u tome džennetu ožednjeti žeđ te neće nikada moriti wala tadha niti ćeš žegu osjetiti فوسوس إليه الشيطان i vesvesu mu je donio šeitan šta je bilo sa šeitana prije toga gdje je šeitan taj bio šeitan prije nego što je proklet bio je u džennetu to nam Allah Đelešanuhu podrobno opisuje u suraji Araf gdje se kaže قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك الله جل شانه كاجة شيطان ما منعك šta te je spriječilo ألا تسجد إذ أمرتك da učini seždu kada sam ti ja naredio kale ene hajrum min šeitan tada kaže ja sam bolji od njega ja sam bolji od čovjeka خلقتني من نار وخلقته من طين mene si stvorio od vatre a njega od zemlje oni koji čuju Allahove naredbe koji znaju Allahove propise pa poslije toga uzmu da filozofiraju uzmu da raspravljaju o tome pa možda je ovako možda je onako izlaz se za sve može naći opravdanje ali onaj ko neće da radi neće da radi bez obzira bilo mu to opravdanje ili ne bilo prvo što neće da radi to je grije a drugo što nalazi opravdanje za taj svoj grije to je još veći opravdanje to je još veći grije kale fahbit minha fema je kunu leke en te tekebara fiha reće mu Allah želešanu silazi, izlazi iz njega izlazi iz dženneta šeitanu kaže. Zbog čega? Zato što nije seždo Allahu tijelo da učini. A šta ćemo reći za one ljude koji cijelog svoga života neće Allahu na seždo da padnu? Oni slijede toga šeitana koji je proklet, koji je izbađen iz džehennema. I ne samo to. Fehbit minha. Izlazi iz njega. tema je kunu leke en te fiha ne može ti biti da ti oholiš u džennetu jer to nije boravište oholih fahruđ izlazi pe inne, inneke mine sagirin ti si od onih koji su poniženi na drugom mjestu Allah Đelšanu kaže wa inne alejke la'nete ila jeumid din na tebe pada moje prokljestvo do kijameskog dana. Daleko od Allahove milosti i nikada na pravi put neće doći. I nije dovoljno, ovo je vrlo važno da se zna, nije dovoljno zna li se istina, već tu istinu moramo slijediti. I kad nekoga upozorimo na nešto, dolazi opravdanje, on to zna. Pa zato što zna mora po tome raditi ali ako zna pa neće po tome da radi to je onda još gore ako je saznao istinu a neće po njoj da radi šeitan zna da Allah će lešanu postoji i šeitan vrlo dobro zna i bolje od nekih nas da ima džennet i da ima džehennem i zna sve te vjerske istine i vjeruje u sudnji dan i vjeruje u, u meleke i vjeruje da postoji sudbina i sve to on vrlo dobro zna ali hoće mu to vjerovanje, hoće li mu to znanje koristiti njegovo, neće mu to malo koristiti. To će biti dokaz protiv njega. I ova Kur'an bit će dokaz nekome, bit će svjedok nekome da uniđe u džennet, a bit će svjedok protiv nekoga da ga baci u džehennem. Blago onome kome Kur'an bude šefačija jer će on šefač činiti na sudnjem danu, a teško li se onome kome Allahov govor stane pred njega, i bude protiv njega bude ga optuživao ovaj Allahov govor teško li se tome čovjeku onome ko ga ne bude znao i onome ko ne bude potom je radio kale envirni ila jeumi juba'atun kaže tada šeitan ostavi me do dana kada će biti proživljeni ljudi dakle iz ovoga se razumije da, čov, da šeitan da nije to zatražilo da Allaha Đelešanu umro bi, jer to je svojstvo džina, da umiru, da se rađaju i umiru. Ali ovaj otac šeitana i blis ostaje do sudnjeg dana, neće umrijeti do sudnjeg dana. Kale inneke minel munvarin, daje ti se vremena, kaže Allah Đelešanu do sudnjeg dana. Bićeš ostavljen, nećeš umrijeti do sudnjeg dana. Zašto to zbog Allahove mudrosti? Allah je najbolje zna. Možda je to zato da Allah Đelšanu dadne šeitanu priliku evo ti radi među ljudima nećeš moći zavesti moje prave mumine nećeš moći zavesti prave vjernike a one koji budu nesretni pored jasnoće islama onda to, to je tvoja družina I na kijametskom danu Allah je lešanu će reći. I ovo se spominje u hadisu Muhammeda alaihi sallatu wasalama. Rečeno je na njegova usta. Reći će se na sudnijem danu. Ja Adem, Allah je lešanu će to reći. O Ademe. A onda Adem alaihi sallam odgovara. Lebejke Allahumme. Lebejke wal hajru fi jedejk odazivam ti se moj Allahu odazivam i kod tebe je svaki hajri dobro odgovor mu dolazi od Allaha Đelešanuhu izvedi iz svoje porodice skupinu koja će ići u džehennem odvoji od svoje porodice od svoga poroda a svi smo mi Adem ali i Salamo porod izdvoji skupinu koja će u džehennem a pita Adem ali i Salam a koliko je to Allahu a odgovor mu dolazi od svake 1999 toga dana navodi se u tefsiru sure i muzemmil jeumen jeđalul wildane šiba šiba na dan kada će djeca osjediti isto tako zbog čega zbog upravo te opasnosti zbog težine toga dana kada će se reći da od hiljadu ljudi 999 u džehennem ide jedan sam u džennet i kada sada pogledamo ovdje šta je punije jesu li punija Kina jesu li puniji barovi jesu li puniji lokali je zulfunije sve ostalo osim džamije i kad uporedimo tamo će on tako nekako i doći na hiljadu jedan dolazi i koliko ovdje ima muslimani koliko drugih ima i koliko neće neki kada im se sve dadne dođite u džamiju neće, neće islama i islam kao da ima ne treba kao da im islam šteti قال فبما أقويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم sirata kel mustaqim. Zato što si mi odredio da padnem u zabludu. Hoće da se opravda Allahovom sudbinom šeitan. Je li ti Allah kriv što si, što si nesretan bio i što nisi ti Allaha poslušati? Nije ti Allah kriv. Sad ispaštaj. Ali šeitan se hoće time opravdati, pa kaže, zato što si mi ti to odredio, zato što si me učinio nesretnim, zato što si dao da zalutam, zar ti Allah kriv? Nisi ga htio poslušat, pa si pao u jam. Zato što si dao da zalutam, le ako udenne lehum sirata kel mustakim. Kunem se da ću im stajati na pravome putu što znači skretaću ih sa pravoga puta thumma la adiyannahum zatim ću im dolaziti ispred njih min bejni ejdihim wa min halfihim i iza njih wa an ejmanihim i sa njihovih desnih strana wa anšama ilihim i sa njihovih lijevih strana to su šejtanove riječi ko što je Allah preozi u Kur'anu wala teđidu ekserahum šakirin i većinu Bože ljudi nećeš naći da ti zahvaljuju većina ljudi će mene slijediti tako je šeitan rekao ja ću ih zavoditi učinit da im ovaj svijet dunjalog bude lijep u njihovim očima neće misliti uopšte na ahiret da će jednog dana u kabur svoj unić neće misliti na odgovornost i onda wala teđidu eksterahum šakirin i većinu ljudi nećeš naći da ti zahvaljuju što znači naći ćeš većinu ljudi e, to jeste šeitan قال اخرج منها مذءوما مدحورا الله جل شانه مكاجه izlazi iz njega izlazi iz toga dženneta mez umen pokuđen mez muma i ponižen jer poniženje pada na tebe što si Allahu nepokoran bio i sve riječi zla na tebe padaju lemen tebi ake minhum i sigurno onaj ko te od njih bude slijedio od tih ljudi koji će doći le em le enne džehennem sigurno ću napunit džehennem minkum eđmein vama svima koji tebi budu slijedili u tome i kada Allah će rešanu ovako ovo što nima u Kur'anu o ljudima to je zaista stvar da se čovjek mora zapitati ko danas koga koga ljudi danas u većini slijede je li Allaha Đelešanu je li pravi put ili šeitana je li alkohol je li nemoral je li nečistoću je li ružne riječi je li svađu je li prebirke i sve ostalo dalje Lemen tebi'ake minhum to je Allahov zakon koji treba dobro upamtiti onaj ko te bude od njih slijedio a evo Kur'ana pred nama a sutra prisjećat ćemo se ovih naših susreta i ovih riječi kao da je prošao jedan dan ili jedan dio dana i da smo ovo spominjali i vidjet ćemo zvi džehennem lemen tebi akeminu onome ko te bude slijedio od njih لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ minkum أَجْمَعِينَ Sigurno ću napuniti džehennem svima vama. I predvodit će ih šeitan. I znamo šta će reći tom prilikom. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ Na kijametskom danu, kada bude već određeno gdje će džennetlija, džehennemlija, zna se وقال الشيطان لما قضي الأمر إريتش شيطان كاجي شيطان To će biti njegove riječi na kjameskom danu. Kada uniđe u džehennem sa onima koji su ga pratili, koji su ga slijedili, koji nisu htjeli klanjati, koji nisu htjeli vjerovat, koji nisu htjeli ništa od islama raditi. Inna Allahe wa'adekum. Allah vam je obećao va'ad al haq riječi istine. Wa wa'adtukum a i ja sam vam nešto obećao fe ahreftukum pa za vas prevario oma kane lija alejkum min sultan ja nisam imao nikad nikakve vlasti nad vama nikoga nisam za ruku uzeo pa ga nazor otjerao nasilu otjerao na zao put illa ende autukum samo što sam ja vas pozivao feste džebtum li pa ste mi se vi odazvali felate lumuni pa nemojte za to nemojte za to mene koriti lumu enfusekum vi sami sebe korite ma ene bi musrihikum wa ma entum bi musrihi ništa ja ne imam sa to vašom nesrećom niti vi imate što sa mojom nesrećom svi smo u džehennemu svak pati za svoje Inni kafartu bima ešrektumuni min qabl. Ja sve poričem ono čima me vi optužujete. To će zadnje riječi bit šeitanove u džehennemu. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ I o Ademe, prije nego što pođemo sa opisom, počnemo sa opisom toga šta se desilo u džennetu sa Ademom alaihissalamom da napomenemo od toga događaja pa sve do ulazka džehennem lija u džehennem šta se sve desilo bio je ovaj dunjalučki svijet i pogledaj šta je draže danas ljudima da slijede da slijede Allaha Đelšanu ili da slijede šeitana draže im je šeitana uzmimo za primjer jednu djevojku koju je draže stati pred ogledalo pa se namještati dva sata da bi izašla kako ne smije na ulicu nego da bude propisno obučena pa da izađe kako Allah Želešanu određuje šta je draže slijediti draže je danas slijediti šeitana ko što mnogi tako radi za jednog mladića koji bi trebao da bude ponos muslimana koji bi trebao da bude glavna pokretačka snaga našeg ummeta kad ga pogledamo gdje je ta većina omladina sve na mnoga je ta omladina na zlom putu osim pojedinaca hvala Bogu koji je Allah Đerašanu uputio na pravi put da saznaju istinu i da je slijede draže je biti na zlom putu nego na Allahovom danas jer im je šeitan to uljepšao Allah Đerašanu kaže klanja jaciju namaz Ako uzmemo jacija namaz, može se kada lijepo za 10 minuta. 15 minuta recimo. Da se klanja jacija namaz. I to je pokornost Allahu Đelešanuhu. Uzmimo drugog mladića koji cijelu noć ode u zapušenim prostorijama, po kafićima i muzika koja sluh uništava i nečistoća tu i sve ostalo i cijelu noć tu provede. Allah je lišan od tebe traži 15 minuta i ne možeš mu dati a šeitan od tebe traži sate i sate i to, to mu se daje teško je Allahu dati nekoliko minuta a šeitanu nije i satima i zato to, ove Allahove riječi sigurno su istina i obistini će se وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ O Ademe sad dolazi uputa Ademu Allahu wa Đelešanu Ademu a.s. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ O Ademe stanuj ti i tvoja žena الجنة u džennetu فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا jedite odakle god hoćete rahat ste u džennetu ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين i nemojte jesti sa ovog drveta Allah Đelešanu im je to zabranio da jedu sve možete jesti u džennetu vam je dozvoljeno ali ovo drvo ne dirajte ne smijete to dirati Allahu ađelšanu naredba mora se izvršiti fetekuna mine valimi nemojte se približavati ovome drvetu pa ćete biti ako se približite njemu i ako uzmete od plodova ovog drveta bit ćete sami sebi zolomčari nepravdu ćete sami sebi učiniti to je Allahova poruka فوسوس لهما الشيطان pa im je počeo šeitan donositi vesvese sve znači ono što se ubaci potajno tiho kao savjet ali na zao put navodi od toga tu nam se spominje kao zaštita od tebe svese sure i kul eudu v rabbi nas reci utječem se gospodaru ljudi meliki nas vladaru ljudi ilahi nas bogu ljudi min šerril vesvasil nas od zla onoga šeitana koji ve sve se donosi el hannas koji kad se Allahovo ime spominje bježi الذي يوسوس في صدور الناس koji ve sve se ružne misli ubacuje u prsa ljudi uopšte ljudi i ljudi i muškaraca i žena minel džinneti vanna od džina i ljudi ima i ljudi i šeitana kao što ima i džina šeitana šeitan znači osoba koja je prešla svaku granicu u zlu to je šeitan bilo da je čovjek ili da je džin zato se kaže da je šeitan فوسوس لهما الشيطان pa im je donio ve sve su šeitan pitamo se kako je šeitan mog, mogao donijeti ve sve su reći, reći nešto nagovoriti Adem ale i salama nečemu kad je šeitan prije toga bio istjeran iz dženneta ne mora šeitan biti tu da bi ih na, nagovorio na zlo iz daleka je prišapnuo njima I danas imamo najbolji primjer i rekao smo da danas nije teško vjerovati. Rekao smo da danas vjerovanje nije nimalo teško. Zašto? Zato što vidimo svu, svu ovu tehniku. Imaju telefone da iz daleka možemo govoriti sa čovjekom. Možemo ga savjetovati, možemo ga nazlo natjerati, možemo šta god hoćemo. Možemo sliku pokazati isto tako. Na daljinu. Prenijeti sliku, šta se radi ovdje i tako dalje šeitan im je izvan dženneta ubacio e, te riječi li ubdije lehuma ma vurije anuma min sevatihim koji učinio da bi ih ponizio Adem a.s. i njegova žena Hazreti Havva bili su pokriveni bili su ogrnuti u džennet šeitan je to učinio da bi ih ponizio da bi ih natjerao na zlo da bi ta njihova odjeća sa njih spala Vakale i reče šeitan reče Ademu a.s. i Ademu a.s. i njegove žene Hazreti Havva ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين Allah vam, gospodar vam vaš, zabranjuje da jedete sa ovog drveta samo zato da ne biste postali meleki ili da ne biste vječno živjeli. Što znači, ako pojedete sa ovog drveta ili ćete postati meleki kao ovi koje vidite oko sebe u džennetu ili ćete vječno živjeti u džennetu. Pojedite sa toga drveta. Neće vam ništa biti vesvesa, zla misao. I kako ćemo mi poznat koja je vesvesa, šta je to? Ko nam ubacije te loše misli? Poznaćemo, bilo da, da su te loše misli od čovjeka ili od džina, po tome ako nas neko savjetuje ili ako nam je nešto drago da učinimo, a to je zabranjeno. Val ism i grijeh je, kao što se kaže u hadisu, ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس ono što nisi siguran ako uradiš u svojim prsima pro, razmišljaš o tome smije li se ili ne smije nisi rahat ako to učiniš i bojiš se da te neko vidi od ljudi to je grije, čuvaj ga se i kada te neko od ljudi makar tvoj prvi prijatelj ne govori na nešto što je suprotno Allahovom zakonu znaj da je to vesvesa koja dolazi od čovjeka a možda je od šeitana preko toga čovjeka وَقَاسَ مَهُمَا i zaklinjao im se šeitan govorio Allaha mi tako mi Boga inni lekuma lemine nasihin ja vama samo savjete pružam ja vama dobro hoću ma bi gurur i zavede ih na prevaru i, i zavede zavede Adem a.s. njegovu ženu Hazreti Havu felemma daka šeđarete i kada su okusili sa toga drveta plodove toga drveta بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة kao posljedica toga bili su osramoćeni Adem a.s. i njegova žena Hazreti Hava naš praotac i naša pravajka Allah dade da ta odjeća koja je bila na njima spadne i ostanu bez odjeće Pa su uzeli da se pokrivaju lišćem džennetskim. Ko što Allah Želešanu opisuje. Osjetili su već grije je jedan počinjen sramota, šta ćemo sada? Našli su se u čudu. Ipak su mislili da šeitan nije toliko zla, nisu mogli zamisliti da može biti osoba takvog zla da i na to zlo natjera ali Allah je upozorio Adem a.s. upozorio ga innehu lekum aduvom mubin on ti je otvoren neprijatelj čuvaj ga se i šta se dešava وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا i pozva ih njihov gospodar Allah Đelešanu tada čuju riječi Allah Đelešanu elem enhekuma an tilkume šeđara zar vam nisam zabranio da jedete sa toga drveta wa ekul lekuma i zar vam nisam rekao inne šeitane lekuma aduvu mubin šeitan vam je otvoren neprijatelj kala rabbena rekoše tada u jedan glas Adem alaihi salam i Hazreti Havva rabbena gospodaru nas I to je razlika između čovjeka i šeitana. Što čovjek kada pogriješi, neće ostati ovom u tome grijehu, već će se pokajati. I to je čovjek mumin. A čovjek nevjerni, kafir, on će slijediti šeitana, pa ako uradi neko zlo, ako uradi neki grije, neće se zato pokajati, već sve više i više gazi u tome grijehu. Sve dublje i dublje. Rekoše tada Adam, ali i selam, njegova žena, Rabbena gospodaru naš ti gospodariš nama jer si nas stvorio Volemna enfusena sebi smo zulom učinili nepravdu wa illam tagfir lana wa tarhamna iako nam ne oprostiš i ne smiluješ se lene kunenne minel hasirin sigurno ćemo biti od onih koji su upropašteni smiluj nam se, oprosti nam. Kale hbitu ba'dukum li ba'din adu Allahu wa jallašanuhu odluka stiđite na zemlju, silazite na zemlju. Iz dženneta dolaze na zemlju. Na onu zemlju o kojoj Allah Đelešanu kaže da će biti tamo i žeđi i gladi i neodjevenosti a u džennetu إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى نيتش أغلطنت نيتش بيت نوت يمن وأنك لا تضبأ فيها نيتش أغلطنت ولا تضحى نيتش بروتشينة وستي تقوي جنة ولكم في الأرض مستقر إذا ما يميست دجيني تنزمي ومتاع إلى حين إيه Mjesto gdje ćete boraviti do određenog perioda. Uživanje kratko tarajno na dunjaluku. Kale fiha tahjevne i to je Allahov zakon fiha tahjevne wa fiha temutune wa minha tuhređun na njoj ćete živjeti wa fiha temutun i na njoj ćete umirati wa minha tuhređun i iz nje ćete biti izvedeni na sudnjem danu biti proživljeni iz te zemlje tako nam Allah Đelešanuhu opisuje taj događaj istorijski događaj bitan za cijelo čovječanstvo kada šeitan nagovara čovjeka na zlo i tako je do današnjih dana يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا O sinovi Ademovi O porode Ademo Kad enzelna alejkum libasen Dali smo vam odjeću Juvari koja pokriva Sev atikum Variša koja pokriva vaša stidna mjesta i raskošnu odjeću to je od Allaha Đelešanu blagodat ovo što mi oblačimo odakle je to napravljeno od vune napravljeno od onoga što Allah Đelešanu daje na, na ovcama što daje na životinjama koje koriste nam u našoj hrani koje nam koriste isto tako u prevozu kao prevozna sredstva i ostalo وَلِبَاسُ تَقْوَا ذَلِكَ خَيْر a odjeća takvaluka to je ono što je bolje i vrijednije takvalukom i bogobojaznošću se okritite da vas šeitan ne zavede kao što je zaveo vaše roditelje Adem alaihissalama i njegovu ženu Zalike min ajati Allahi la'allahum jezzekarun. To su neki Allahovi ajeti i dokazi la'allahum jezzekarun da bi se ljudi opametili. Ja veni Ademe la jeftinen nekom u šeitan. O čovječe, o porode Ademo, nemojte da vas zavede šeitan. Kema ahređe ebevejkum minel dženneh kao što je izveo vaše roditelje iz dženneta jenzio anuhuma li baseuma li jurijehuma seuatihima skidajući sa njih njihovu odjeću da bi im stidna mjesta ukazao da bi osramotio i ponizio i oni koji idu po ulicama i oni koji skidaju svoju odjeću da bi napolju išli neodjeveni To su samo oni koji slijede šeitana i kojima je šeitan odjeću njihovu skinuo da druge zavode. To na ovome svijetu danas ovo što vidimo među ljudima. Innehu jerakum huva va kabiluhu min hajthu la taravnehu. On vas vidi i njegovi sljedbenici, njegov porod šeitanov, odakle vi njih ne vidite. Vi ne vidite šeitan oko sebe, šeitana oko sebe vi ga ne vidite svojim očima, ali njegova dijela zla su prisutna među vama, pa ga se čuvajte. Ne vidite te vi njega odakle on vas vidi. Inna ja'alna shayatina awliya'a lil-ladina la yu'minun. Mi smo učinili šejtane prijateljima onih koji ne vjeruju. Oni koji ne vjeruju, oni su prijatelji šejtana i svako zlo od njih potiče i ako pogledamo kakav je život tih koji ne vjeruju upravo kao gledamo šeitana pred svojim očima tih koji ne vjeruju kakav je život njihov i to onih najgorih nevjernika u, svoj, u svome odjevanju ne ima nikakvih propisa ni nikakvog, nikakvog stida u svojoj hrani ne gleda šta će jesti već jedi od harama u svome piću isto tako gleda da jede od harama u svome životu nikakvih propisa islamski Allahovih ne sprovodi kao što su odgoj djece i sve ostalo što je korisno cijeli njihov život je šeitanski i povode se za tim i u najgorim slučajima kada vidimo a vjerovatno ste i vi ne ilazili na takve slučajeve na takve situacije da čovjek kojim šeitan ovlada kažemo čovjek ograjsao čovjek nagazio na zlo kojim šeitan ovlada lijek za to je učenje Kur'ana lijek za to najbolje jeste učenje Kur'an i to i za one najteže i najgore situacije kad čovjek nije svjestan šta radi ni šta govori učiti Kur'an, vidjet ćete da taj bolesnik ne može sjesti ako ne razvoni Kur'an, ne može sjediti mirno. Smeta učenje Kur'ana i zatvara i oči zatvara uši, neće nikako da sluša Kur'an. Zašto? Zato što šeitan njima u vladu i taj šeitan vrlo dobro zna značenje toga Kur'ana. I boji se slušati Kur'an. I ne može da ga sluša. I bježi od toga. I zato je najbolje lijek da toga šeitana odvojimo od toga bolesnika, najbolji lijek jeste učenje Kur'ana i to sura koje imaju najjeća značenja sura i Elham Fatiha početak sura i Bekare ili Flamin Amen ar Rasulu kul ja al kafirun kul huvallahu kul auzu bi rabbi al kul auzu bi rabbi nas sura i Jasin, sura i Džin sura i Safat, sura i Rahman i druga sura i druge sure وعصى آدم ربه فغوى كاجي الله جل شانه i Adem alaihi selam je nepokoran bio Allahu Đelešanuhu nije poslušao svoga gospodara u tome času poslušao je šeitana fegava i sa puta je skrenuo pravog u tom času jedna, jedan moment jed, jedan moment u ljudskom životu može biti presudan šta će učiniti u tome momentu da bude cijelog života ili sretan ili nesretan hoće li šeitana u tome trenutku poslušati ili neće i najviše kada šeitan dolazi čovjeku i ovo treba dobro upamtiti najviše kada šeitan dolazi čovjeku jeste čas smrti kada u tome zadnjem času sekeratul maut kada se rastavlja duša od tijela hoće čovjeka na zlo da natjera na zlo da navrati i to je najkritičniji trenutak u cijelokupnom ljudskom životu jer se bijela cijede prema zadnjem što je čovjek uradio I zato se kaže u hadisu Muhammeda alaihissalatu wassalama kome zadnje riječi budu la ilaha illallah unići će u džennu. Jer te riječi la ilaha illallah te riječi ne može izgovoriti u tome najtežem trenutku osim pravi mumin. A drugi ljudi koji su bili zavaljeni ovim dunjalukom, drugim šajtanucima, spominju sve drugo kada gube svijest, samo neće Allaha Đelešanu samo neće Allah Đeršanu šeitan u tome momentu njima ovlada Sum međtebahu rabbuhu Zatim ga je odabrao njegov gospodar Adem alaihi salama Jeste pogriješio Ali je fetaba alaihi I oprostio mu Allah Jer je on te obu učinio I od najvećih grija te oba ima Samo šeitan čovjeka I u tome natjeruje na zlo Pa kaže to je grije, taj grije koji si ti učinio, za njega ne ima oprosta. I to je samo veliki grije. Pomisliti da, da postoji grije za koji ne ima oprosta, to je teški grije. Ne ima toga grijeha koji Allah Đelešanu ne može oprostiti. Allah oprašta najveće grije ko što je nevjerstvo, ko što je biti u partiji, u komunizmu, ko što je pošto je nevjerovat Allaha Đelešanu u širka Allahu Đelešanu džin i to Allah Đelešanu oprašta onome ko Allahu te ovu učini ali ne daj Bože umrijeti kao nevjernik u džehennemu ebedul abad za uvijek biti zato ga ne ima oprosta tačno je ko umre a nije to ube došao nije se Allahu Đelešanu obratio pa nije mogao Kakve su prilike bile, nije mogao presvjetom to kazati, mogao je u sebi, mogao je kad ga niko od ljudi ne čije, pred Allahom Đelešanuhu, reći ja se kajem zbog onoga što mu činio, vraćam se na pravi put. Kale bi ta mina džemijan ba'dukum li ba'din adu. To je propis koji smo spomenuli, izlazite iz njega svi iz toga dženneta, bit ćete jedni drugima neprijatelji fa imma yatiyannakum minni hudan fa ako vam dođe od mene uputa to jest od Allaha dželle šanuhu što znači doći će vam sigurno uputa jer vas Allah neće ostaviti da lutate fa man ittaba hudaye pa ko bude slijedio moju uputu fela yadhillu neće zalutati wala yashqa niti će biti nesretan neće zalutati na ovome svijetu i neće biti nesretan na kijametskom danu jer je radio po Allahovom zakonu i to nam je jedna dužnost da po tome radimo da učimo to i da na druge prenosimo i kuranski ajet ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا koji ćemo protumačiti u sljedećem kazivanju i onaj ko se odrekne moje opomene ko se odrekne dini islama fe inna lehu ma išetan zanka njemu pripada težak život wa nahšuruhu jevmel qiyameti a'ma i proživit ćemo ga na sudnjem danu slijepim težak život gdje god bio u Evropi kakav god stan dobio kakvu god vizu dobio i pasoš čije god državljanstvo dobio imaće težak život a na suđenjem danima će posebno kazati. Da nas Allah je zrešanuhu, svi u uputi na pravi put, sačuva nas na tvome dini i znamu ispravnom putu, da nas sačuvaš...